займав основне місце і на першій сторінці Монд. Вона публікувала тут пряме звернення до голови держави, від далекого родича якого, запевняв журналіст, залежала доля кінотеатру, де стався вибух. Гіо розгорнув газету десь посередині і натрапив на рубрику Суспільство. Те, що він шукав, містилось затиснене між описом судового процесу над якимось знавцем термітів звинуваченим у вбивстві своєї жінки, і постійним розділом на перехресті подій. То була невеличка замітка, яка називалася Нові свідки у справі, пов'язаній з трагедією в Руасі. Ів прочитав. Наступного дня після інсценування подій, котрі призвели до смерті Жерара Блана в аеропорту Руасі, Монд за 6 7 січня, суддя Бартє здобув дві цінні підпори свідчення Жіля Карпо і Катрін Жерар. Численні глядачі висловлювали сумніви з приводу упередженої думки слідчого судді, котрий нібито віддавав перевагу припущенню про вимушену оборону, на яку посилається поліцейський Ален Ледюк, навіть тоді, коли для такого припущення ще не було підстав. Прийміть, будь ласка, газету, щоб я вас обслужила. Гійо глянув на рожеву шапочку, буркнув, перепрошуючи. Здвигнувши плечима, дівчина поставила бівштекст, підливи. Ів ще раз перечитав останню фразу, бо надмірна обережність редактора затуманила її зміст. Виходило, що суддя з самого початку мав слушність, хоча і не міг цього довести. Досі в розпорядженні судді Бартьє були тільки дві версії пригоди, котра коштувала життя Жерарові Блану. Перша поліцейських Ледюка і Андріні, друга пасажира машини Іва Гюйо, версії, між якими є істотні розбіжності. Вирішальні показання свідків надійшли з Австралії. Вони були записані у посольстві Франції у Канбері. Пан Жіль Карпо і пані Катрін Жерар, подружжя французьких промисловців, яке оселилось в тій країні, самі несподівано прийшли до відділення посольства і заявили, що в ніч з 5 на 6 січня були транзитом в аеропорту Руасі Шарль де Голь. На підтвердження цих слів. Вони пред'явили різні документи, авіаційні квитки, готельні рахунки тощо. Перший літак з Дакара висадив їх в Руасі 5 січня о 21 й годині. Оскільки літак на Австралію вилетів тільки 6 січня о 4 й годині ранку, подружжя взяло номер у готелі Артель, розташованому на території аеропорту поблизу ремонтної зони. З вікна цієї кімнати, номер 815, подружжя спостерігало за всім, що відбувалося можна вважати певно встановленим, що Сітроен, яким керував Жерар Блан, їхав без вогнів і що поліційна машина стояла впоперек шосе з увімкненою мигалкою. Тепер судовим слідчим лишається з'ясувати, чому так повівся сумлінний працівник бездоганної з юридичного боку репутації, побачивши поліційний кордон системи безпеки, посилений у зв'язку із хвилею терористичних актів у столиці. М'ясо відгонило іржавим залізом. Гюйо залив його соусом, всякими присмаками і без ніякого задоволення з'їв, запиваючи Кока-Колою. Десь за годину Іл саме розмовляв з черговим урядовцем в готелі. На нього напала відрижка, і він на силу стримував її. Думка про готель у Гюйо виникла раптово, коли він, не знаючи до пуття, куди податись, тинявся по коридорах хайер вокзалу. Той самий поліцейський коло самого ліфта запустив руку в його сумку перевернув касети, книжки, підняв білизну і тільки тоді дозволив пройти. На виході зі стоянки треба було показати перепустку, і Ів помітив, що ніхто не протестує проти такої перевірки. Він обійшов вежу метеостанції і рушив уздовж допоміжних смуг, що збігались вдалині із злітною смугою номер 1 Готель Артель. Масивний восьмиповерховий незграбний бетонний паралелепіпед ховався за круглим порослим вершовою травою і поритим кролячими норами пагорбом, який правив за протишумовий бар'єр. При аеродромі було два готелі вищої категорії Аркад і Софітель, а цей збудували в той час, коли тут споруджували другий аеровокзал. Вестибіль заливало світло з оранжевим відтінком яке сочилося з-під дерев'яних планок накладної стелі, і приглушена музика, придатна на різні смаки, безперервно линула понад заслоною сірим килимом підлогою, поміж вкритими прогумованою тканиною стінами і людьми, які стояли, розставивши ноги над своїм багажем, чекали.